Vienuoliktas skirsnis Jau 14 amžiaus pirmajame dešimtmetyje Lietuvos šalininku tapo Bransko kunigaikštis Svetoslavas, bet 1310 metais jį pašalino vėliau su Maskva susidėję kitos kunigaikščių šakos atstovai Demetrijus ir Jonas. Labiausiai čia žinoma lėmė Tveriai. Turėdamas tokią atramą, Gediminas pasinaudojo ankstesniais Lietuvos ryšiais su Pskovu. Nepaisant Daumantų, mirusio 1299 metais priešiškumo Lietuvai, ypač Vaišelgos ir Švarno laikais, tiek jo lietuviškos kareunus, tiek ir jo paties ryšiai paliko pėtsakus. Gedeminu įstojo tarnauti Daumanto sūnus Dovydas. Atrodo, galima tikėti tai tvirtinančių 16 amžiaus kronikininku Renholdo Heidensteinu, veikiausiai pasinaudojusių mūsų nepasiekusiais Polacko metraščiais. Dovydas tapo Gardino seniūnų. O 1322 metų pradžioje skoviečiai išrinko jį savo kunigaikščių. Pskovas pateko į Lietuvos protektoratą, sudarydamas sutartis, Gediminas įsipareigodavo ir už jį. Tokie poslinkiai visiškai keitė Lietuvos ir Rusijos santykius. Greta pradėjusių reikštis pačios Rusijos politinių centrų, Tverės ir Maskvos Lietuva, iškilo kaip trečioji rusų žemės jungianti jėga. Didžiausia dėmesį 14 amžiaus 3 dešimtmečio pirmoje pusėje Gediminas sutelkė į pietus. Veikiausiai 1322 metais žuvo Haličo Volūnės kunigaikščiai Andrius ir Leonas. Jei Lietuva šiuose įvykiuose nedalyvavo, tai tikrai jais pasinaudoju. Trečiajame dešimtmetyje ar kiek vėliau, galbūt ir palaipsniui, Lietuva užvaldė Palenkę. Dar apie 1320 metus Valūnės kunigaikščio žentų tapo Gedimino sūnus Liubartas, gavęs stačiatikišką Demetrijaus vardą. Visos kunigaištijos valdovu 1324 ar 1325 metais tapo Lenkijos statytinis Boleslovas Jurgis. Tam Gediminas neprieštaravo. Svarbiausią smūgį Gediminas nutaikė į Kijevą. Čia trečiojo dešimtmečio pirmoje pusėje aktyviai įsikišus lietuvių kariuomeniai, kunigaikščių tapo Gedimino brolis, stačiatikiškai apsikrikštydamas, gavęs Teodoro vardą. Plėsdamas savo žemės įtaką Rusijoje, Gediminas turėjo atsižvelgti ir į atsinaujinančius vokiečių ordino puolimus ir į aukso ordos suverenitetą. Kievė greta Teodoro pasiliko ir totorių Baskakas, vietininkas, mokesčių rinkėjas. Tačiau visa tai dabar jau derinusi su Lietuvos įgytomis pozicijomis ir tam sėkmingai buvo panaudota 1320 metais gauta tvanga. Greta išplėstos Lietuvos valstybės buvo pradėta kurti ištisa politinė sistema Rusijoje su gana reikšmingais satelitais – Pskovų šiaurėje ir Kievų pietuose – Lietuva užvaldė svarbius Rusijos prekybos kelius. Muitai, mokesčiai ir vasalų duoklės įgavo kur kas didesnę reikšmę už karo grobį. Tačiau ir karinė veikla dar neprarado ekonominės reikšmės. Dabar karinės paslaugos tapo savotiška politinė preke, ypač naudojama šiaurės vakarų Rusijoje, kurios respublikose Naugarde ir Pskove – Kviečiami kunigaikščiai faktiškai atliko tik tai karo vadų ir teisėjų funkcijas. Nors Voluinė ir Haličą užvaldė Lenkų statytinis, tokios didelės kunigaištėjos tapimas varžybų objektu sustiprino Lietuvos pozicijas pietų Rusijoje. Lietuva natūraliai tapo aukso ordos suzerenitetą ginančių skydų prieš Lenkijos ir Vengrijos ekspansiją. Savo ruoštai buvo jėga, su kuria turėjo skaitytis ir Lenkija. Integruotis iš karto Kijeve Gediminas nepajėgė, bet to tai reikėjo daryti atsargiai, nes čia totorių kontrolė buvo stipresnė nei kitose Rusijos žemėse. Lietuvos varžybos sukylančia Maskva labiausiai pasireiškė vidurių ir ypač šiaurės vakarų Rusijoje. Gedimino žentas Demetrijus Tveriškis buvo laikomas didžiuoju Vladimiro kunigaikščiu ir tuo remdamasis 1324 metais energingai įsikišo į Naugardo reikalus. Pasinaudodamas Naugardo arkivyskupo Mozės, palaikančio Maskvą laikinų pasišalinimu, Demetrijaus vietininkas Naugardą neutralizavo Lietuvos atžvilgių iki 1326 metų. Į Lietuvos tačiatekių metropoliją orientavosi Kozelsko kunigaikštis Andrius, po Naugarduke reziduojančio Lietuvos, Kijevo metropolito Polotsko vyskupas tapo svarbiausių vakarų Rusijos hierarchum. Tačiau visoje savo politinėje sistemoje Gediminas dar neįstengė įtvirtinti bažnytinės Lietuvos metropolito jurisdikcijos, kadangi dėl to būtų tekę laužyti nusistovėjusias rusų bažnytinės organizacijos tradicijas. Tuo tarpu Maskvos kunigaiščiai kaip tik mokėjo puikiai jomis pasinaudoti. Tverės ir Lietuvos sėkmę Maskvos kunigaištis Jonas Pinigmaišis Kalita apribojau savo gebėjimu palengti aukso ordos chaną. Totorių pasiuntinių atvykimas į Vilnių 1324 ir lietuvių pasiuntinių į Sarajų 1326 metais nieko ypatingo nedavė. Inspiruojant Maskvai, 1326 metais į Sarajų iškviestas Demetrijus Tveriškis buvo išprovokuotas ir nužudytas. Žuvo ir jį lydėjęs jo sąjungininkas Novosilio kunigaikštis Aleksandras. Naujas represijas sukėlė Uzbeko įgaliotinio Čolchano siautėjusio tverėje nužudimas 1327 metais. Nužudyto Demetrijaus brolis Aleksandras buvo priverstas glaustis Lietuvai palankiame Pskove. Maskvoje reziduojantis Rusijos metropolitas Teognostas 1329 metais atskyrė Aleksandrą nuo bažnyčios – o Naugardo arkivyskupas Mozė, kuriam priklausė Pskovo parapijos, energingai gyvendino šį interdiktą. Aleksandras turėjo bėgti į Lietuvą, tverės hegemonija žlugų. Iškilo reali grėsmė Lietuvos įtakai visoje Rusijoje, kadangi Teognostas, mirus metropolitui Teofiliui, 1330 metais gavo Konstantinopolio patriarcho leidimą panaikinti Lietuvos metropoliją vis dėlto jo buvo nemažai padirbėta ir Lietuvos bažnytinės organizacijos šalininkų, kurių ideologinė atrama tapo Daumanto, skove paskelbto šventuoju Timotiejumi, Daumanto krikšto vardas, kultas. Ši veikla sutapo su vyraujančių Naugardos sluoksnių tradicinė pusiausvyros politika, neleidžiančia Respublikoje įsigalėti nei vienai pusiai. Reikalams krypstant Maskvos naudai, imtasi atitinkamų priemonių. 1330 metų pavasarį arkivyskupas Mozė turėjo pasitraukti į vienuolyną, o 1331 metų pradžioje Naugardo arkivyskupu buvo išrinktas neutralusis Bazilius Luošys. Naujam arkivyskupui teko vykti per Lietuvą į Voluinės Vladimirą, kad jį išventintų metropolitas Teognastas, tuo metu likviduojantis Lietuvos metropoliją. Gediminas spaudė abu hierarchus, norėdamas kad jam palankus Arsenijus būtų išventintas pirmojų Pskovo vyskupų. Jis taip pat siekė primesti Naugardui savo karinės paslaugas. Rusijos bažnyčios galva didžiajam Lietuvos kunigaikščiui buvo sunkiai pasiekiama, todėl Arsenijaus kandidatūra sužlugo. Su atsižvelgiančiu į savo Respublikos opiniją Naugardo dvasininkų pavyko lengviau susitarti. Naugardiečiai sutiko priimti lietuvių įgulas į savo šiaurinio pasienio pilis. O 1331 metų pabaigoje grįžęs į Naugardą Bazilius Luošys išliko gana palankus Lietuvai. 1330 metais valdyti Pskovo iš Lietuvos sugrįžo Aleksandras Tveriškis ir arkivyskupas Bazilius 1333 metais krikštijų jo sūnų Mykolą. Ta kartą Lietuva ne tik apgynė savo pozicijas Pskove, bet įkėlė koją ir į Naugardo Respubliką. 1333 metais Į Naugardą atvyko Gedimino sūnus Narimantas ir buvo pakrikštytas Glebo vardu. Jam Respublika pavedė švedų Suomijos pasienio pilis – Ladoga, Oreška, Keksholma ir pusę Koporigės. Šios karinės paslaugos buvo veiksmingiausia priemonė plėsti įtaką Šiaurės vakarų Rusijos Respublikose. Labai svarbus buvo Maskvaus spaudžiamos Smolensko įtraukimas į Lietuvos politinę sistemą ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. Aukso orda čia nedviprasmiškai palaikė Maskvą. 1333 metų rudenį totorių vadai Kolontajus ir Čiričia, talkinami Brensko kunigaikščio Demetrijaus, apgulė Smolenską, bet neįstengė jo paimti. Ši Maskvos talkininkų nesėkmė leido tų pačių metų pabaigoje užvaldyti Brenską kunigaikščiui Hlebui 1310 metais nužudytos Vietoslavos sūnui. Branskas, kaip ir Smolenskas, sudarė su Lietuva gynimusi sutartį. Faktiškai tai reiškia Lietuvos protektoratą, ką pripažino ir Smolensko kunigaikštis Jonas savo ketvirtojo dešimtmečio pabaigaus akte. Šį dešimtmetį prie Lietuvos ėmė linkti Severų Naugardas ir Černigovas. Kristalizuojantis Lietuvos ir Maskvos didvalstybėms ir jų politinėms sistemoms, vis labiau aiškėjo, kad jos tampa pagrindiniais varžovais Rusijos erdvėje. Tai suprasdamus, abipusės iš pradžių vengė tiesioginių susidūrimų. Jonas Penigmaišis 1333 metais savo sūnui ir būsimajam įpėdiniui Simonui žmonas parinko lietuvių kunigaikštytę Aigustę, apgrikštytą Anastazijos vardu. Žinoma, tai buvo tik išorinis mostas, nesustabdęs vis didėjančių varžybų. Maskva turėjo didelį privalumą – Ji per esantį joje Rusijos metropolitą vis labiau kontroliavo rusų dvasiškiją. Tiesa, Lietuvos valdovai iš rusų kunigaikščių perėmė stačiatkybei reikšmingą bažnyčios globėjų funkciją, įgyja didelį skaičių dinastijos narių stačiatikių, paėgė ne tik paversti savo lojaliais jų valstybę esančius stačiatikių hierarchus, bet įgyti savo šalininkų už jos ribų tačiau tai vis dėlto nesukūrė lygiavertės maskvietiškai bažnytinės organizacijos, pastarųjį aiškiai dominavo varžybų dėl Rusijos žemių arenoje. Lietuvai buvo naudingas Maskvos nutolimas nuo pietų Rusijos ir šią aplinkybę gediminaičiai apsukrai naudojusi. Žinoma, ir čia jiems trukdė aukso ordos pozicija. Hanams Maskva buvo tradicinis ir labai sugebantis įtikti vasalas, o suvereni Lietuva – nors ir pripažįstanti jų suverenitetą rusų žemėse, nežinomas dydis. Šie abiejų pusių privalumai ir trūkumai 14 amžiaus 40 metį išryškino perspektyves Lietuvos ir Maskvos ekspansijos kryptis. Lietuvai tapo nepasiekiama šiaurės rytų Rusija, o Maskvai Dniepro tiekmė ir Voluinė Haličas. Savo ruoštų šiaurės vakarų Rusijoje ir pačioje Maskvaus vakarų kaiminystėje Lietuvos pozicijos pasirodė netvirtus. 1335 metais Naugardą vėl ėmė reikštis Maskvą remiantis vyskupas Mozė. Narimantas, nors ir palikęs vietoje savęs sūnų Aleksandrą, išvyko iš Naugardo pasienių, jis tapo Polotsko kunigaikščių. Tų metų vasarą lietuviai nusiaubė Toržoką, Naugardo sritį, kurią visados buvo suinteresuoti didėjai Vladimiro ir Maskvos kunigaikščiai. O Jonas Pinigmaišis netrukus sugriovė Smolensko pasienio pilis Osečenę ir Resną. Švedams puolant Naugardo Respubliką 1337-1338 metai lietuvių pilių įgulos buvo pasyvius, todėl Aleksandras Narimantaitis 1338 metais jas paliko, nors ir pasiliko jo vietininkas. Faktiškai Lietuva prarado savo iškovojimus Naugarde. 1340 metų pabaigoje Maskvos šalininkai nužudė kunigaikštį Glebą ir Branskas pateko į Maskvos įtaką. Tuo tarpu Smolenskas 1339 metų žiemą atlaikė Maskvos inspiruotų totorių puolimą. Valdantis Vitevska Gedimino sūnus Algirdas, atsirvanšuodamas 1341 metais, bandė Smolenskui iš Maskvos atimti Možaiską, bet jo žygis nepavyko. Aukso orda buvo nepatenkinta, Gediminau siekiai suartėti su vakarais ir įsigalėti Rusijoje. Tačiau 1340 metais totoriai vis dėlto parėmė Lietuvą prieš vokiečių ordiną. Tai buvo logiška totorių politikos pietvakarių Rusijoje tasa, nors Gediminas neišstengė aukso ordą visiškai palengti savo pusin. Sugebėjęs 1337 metais grįžti į Tverę, Kunigaikštis Aleksandras 1339 metais buvo uzbekų iškviestas į Sarajų ir nužudytas. Lietuvos įtaka Pskove dar išliko. Didžiausias Lietuvos laimėjimas buvo Voluinės užvaldymas 1340 metais. Tai padarė Liubartas, kai Didbajūrio opozicija nunuodijo Boleslovą Jurgį. Gedimino žentų politika po 20 metų pakartojo Algirdo įjimą Vitebske Didžioji Lietuvos kunigaikštyje galutinai peraugo į didvalstybę. Dinastijos narių perikėvimai, prijungiant naujas rusų žemės, vyko įsigalint artimiausiam Gedimino sūnų ratui ir tom žemėms tampant integrale Lietuvos valstybės dalimi. Ketvirtojo penktojo dešimtmečių sandūroje Gedimino sūnus buvo pasiskirsta taip. Algirdas valdė Kreivą ir Vitepską, Kestutis Trakus, Manvydas Slanima, Narimantas Pinska, Karjotas Naugarduka, Liubartas Voluinė. Polockas, valdytas Vytenio ir Gedimino brolio Vainio, ėjo iš rankų į rankas, bet neišsprūdo iš savo metų artimiausiojo dinastijos narių rato dispozicijos. Pskovas, Kievas, Smolenskas buvo svarbiausiai Lietuvos protektoratai, jos politinės sistemos Rusijoje atramos taškai. Tarp didžiulės Rusijos vakarinių kaimynų ypatinga vieta teko Lietuvai. Jį prisijungė nemažą rusų žemių dalį. Lietuvos valdžia skyrėsi nuo aukso ordo suzereninės valdžios integralių rusų žemių jungimu. Tai irgi buvo svetimos tautybės ir ne savo tikėjimo žmonių valdžia, bet šį svetimumą švelnino tai, kad lietuvių kunigaikščiai tapdavo stačiatikiais tuo lietuvių valdžia buvo patrauklesnė už aukso ordos valdžią. Vidurio Europos paužiūriu, didžioji Lietuvos kunigaikštyje palaipsniui artėjo į naujojo dinastinio centro padėtį. Nepriklausydama katalikiškai civilizacijai, pastarajai ji buvo svetimkūnis, tačiau Lietuvos valdovai tą kaip tik suprato ir šio prieštaravimo pašalinimas tapo kertiniu jų politikos akmeniu. Bei Gediminų 1323-1324 metų diplomatinė akcija ir jos pasiekmės. Gediminas tęsė Vytenio politiką tiek rytuose, tiek ir vakaruose. Susikūrusi Lietuvos ir Rygos sąjunga buvo naudinga abiems pusėms, o kartu ir perspektyvi. Vytenio pasižadėjimas rygiečiams krikštytis. Galbūt tai buvo tik taktinis žingsnis – pavirto jau strateginiu faktoriumi, reikalaujančiu ryštingesnių, bet kartu ir atsakingesnių veiksmų. Atkaklus karas su vokiečių ordinu kėlė lietuvių nepykantą katalikų tikėjimų, ypač Žemaitijoje. Didėjantis rusų valdinių skaičius ir stačiatikių metropolijos įsteigimas vertė didį kunigaikštį skaitytis ir su šia religija. Palaikydami ryšius su katalikų bažnyčia, Didieji kunigaikščiai atsižvelgė jo santykius tiek su pagonybė, tiek ir su stačiatikybė. Todėl katalikų bažnyčia Vytenis pastatė Naugarduke, etninėme lietuvių rusų paribyje. Po to jis kreipėsi į popiežiaus įgaliotinį Livonijoje pranciškų Molenietį ir įgos arkivyskupą Fredriką, prašydamas atsiųsti bažnyčią du pranciškūnus. Problemą spręsti buvo numatoma, suteikiant koncesiją katalikų misijoms ir remiant jas materialiai. Vytenio planus labai gerai perprato ir vokiečių ordinas. 1314 metais Henriko Plotskės žygio į Naugarduką metu jo bažnyčia buvo sugriauta. Destrukciniai vokiečių ordino veiksmai be abejo trukdė atsargų didžiųjų kunigaikščių suartėjimą su katalikybė, tačiau kartu suteikė jų diplomatijai puikių argumentų, kurie netrukus buvo panaudoti. Visa ši situacija leido rygiečiams skelbti, kad jie rūpinasi Lietuvos atvertimui katalikybę. Kadangi juos palaikė Rygos arkivyskupas, veikė ir jo ryšiai su popiežiumi. 1317 metais popiežius Jonas 22 atsiuntė Gediminui laišką, ragindamas apsikrikštyti. Šis pasiūlymas rodė, kad situacija keitėsi. Lietuvai tapus reikšminga valstybė ir vidurio Europoje išryškėjus dinastiniams centrams, kategoriška kryžiaus karų doktrina kurijai buvo nebeparanki. Tačiau atsakyti Gediminas Delsiai. Trukdė įtempta karinė padėtis, Lietuva antrojo dešimtmečio pabaigoje kentėjo nuo nederliaus ir badų. Žingsnių į katalikybę reikėjo tinkamesnio momento. Medininkų pergalė 1320 metais atrišo Gediminui rankas. Nors Vokiečių ordinas ir siekia atsigriepti, 1322 metais nuniokodamas vaikių, raseinių ariogalo žemės ir vaus nepaimdamas pieštvės pilies, šį didelį žygį jis galėjo atlikti tik atvykus daugeliu talkininkų iš Čekijos, Silezijos ir Pareinys. Tuo tarpu Lietuva jau naudojusi savo įgytąją atramą Pskove – ir tai leido jai pasiekti kur kas tolesnes Livonijos ir Estijos rytis. Kryžiuočių žygio į pietų žemaitiją metu jos kariuomenė nusiaubė tartų viskupėje, išsivarydama kelis tūkstančius belaisvų. Čekijos bei Pareinės diduomeniai parėmė vokiečių ordiną ir 1322 metų pradžioje, bet parengtą žygį sužlugdė didelis šalčiai. Labiau prie šalčių įpratę lietuviai rusai – vadovaujami Dovydo, tuo metu nusiaubė Danijai priklausančią Šiaurės Estiją. Kovo mėnesį žemaičiai sugriovė Klaipėdos miestą, rūpiučio mėnesį Lietuvė apiplėšė Vėluvos valšių Sambijoje, o rugsėjo mėnesį siautėjo ordinui palankioje Dobrynės kunigaikštijoje. Lietuvos karo veiksmai ėmė įgauti tą užmojį, kurį susiaurino Vaplaukio mūšis įgytoji Lietuvos persvara nebuvo didelį, jo labiau tai nebuvo įprastas reiškinys. Gerai tai suvaukdamas Gediminas suskato ją pasinaudoti. Vilniuje buvo pastatytos pranciškonų ir domininkonų bažnyčios, atstatyta Naugarduko bažnyčia, atvyko daugiau domininkonų ir pranciškonų vienuolių, dalis jų pradėjo dirbti didžiojo kunigaikščio raštininkais. Reikalui esant, jie buvo kviečiami į valdovų tarybą – 1322 metų pabaigoje ar pačioje 1323 metų pradžioje Gediminas Jonui 22 įsiuntė laišką, kuriame buvo išdėstyta subrandinta ir pagrįsta koncepcija. Lietuvos valdovai nori priimti katalikų tikėjimą, bet jie priversti gintis nuo kryžiuočių, kuriems rūpi ne valdžiaus krikštas, o valstybės užkariavimas. Labai vykusiai šį teiginį iliustravo rygiečių jau naudota versija apie priverstinį Mindago atsimetimą nuo krikščionybės. Gedimino pasiuntinys vežė šį laišką į Rygą, bet jį sugavo kryžiuočiai. Numatydami, kad Gediminas savo laiškus gali pakartoti, jie leido laišką gabenti toliau, tačiau sunaikino jo anspaudą. Toks laiškas popiežių ir pasiekė, sukeldamas, kaip livoniečiai numatė, tam tikrų abejonių. Jas padėjo sklaidyti nuo kryžiuočių avinjone prisiglaudęs arkivyskupas Fridrikas. Gal kiek pervertindamas savo paramą, jis optimistiškai apie tai informavo Gediminą. Fridriko informacija pasiekė Gediminą 1323 metų pavasarį ir sutapo su kariniais persvarus ryškėjimu. Suvaukdamas palankę situaciją ir sudarkyto laiško sukeltą įspūdį, Gediminas išplėtė savo veiklą. Gegužės mėnesio pabaigoje buvo įsiųsti jo laiškai Saksonijos ir Gotlando miestams, taip pat Domininkonų ir Pranciškonų Saksonijos provincijoms. Juose buvo nurodyta, kad popiežius gavo Gedimino laišką dėl apsikrikštymų ir didysis kunigaištis laukė jo pasiuntinių. Taip pat buvo perspėta dėl anspaudo sužalojimų. Kartu Gediminas skelbė taiką ir palankiausias prekybos sąlygas. Šiuo metu, ar kiek vėliau, Gediminas įsiuntė antrąjį laišką popiežiui. Šį kartą laiškas laimingai pasiekė Rygą, o rygiečiai jau buvo pasirūpinę jo globą Vokietijos miestuose. Visus laiškus adresatai gavo. Pastaroji laiškų seka – atskleidė visą Gelbino politinę programą. Jis informavo apie pastatytas bažnyčias ir prašė jas aprūpinti misionieriais. Ypatinga vieta užėmė kvietimas atvykti ir įsikurti riteriams, pirkliams, amatininkams ir valstiečiams. Tai ištisas vokiečių kolonizacijos vajus. Gediminas norėjo Lietuvoje padaryti tai, kas vyko Pamaryje, Gotlande, Silezijoje, Čekijoje, kryžiuočių valdomoje Prūsijoje. Kaip ir šių šalių valdovai, Lietuvos monarchas neklausė, kokią kalbą šneka gali pažangesnę technologiją atnešti nauji valdiniai. Kadangi vokiečių ordinas norinčių atvykti galėjo nepraleisti, buvo nurodyta, kad jie gali keliauti per Gedimino žento Plotsko kunigaikščio Vaclovo žemės. Atsilygindamas Gediminui vokiečių ordinas sustiprino antilietuvišką propagandą. 1323 m. spalio mėnesį Varmijos vyskupas Eberhardas dėl to kreipėsi į tikinčiuosius, o lapkričio mėnesį Prūsijos pranciškūnų kustodas Mikalojus į patį popiežių. Nepaisant to, Gedimino priemonės paveikė Livonijos opiniją. Rygos miesto, Rygos kapitulos pranciškonų, domininkonų, Livonijos ordino ir Danijos Stalino vietininko atstovai rūpjūtį susirinkę Rygoje – nutarė siūsti į Lietuvą pasiuntinius Gedimino ketinimams išaiškinti. Pasiuntiniai į Vilnių atvyko rugsėjo 8 dieną ir preliminariai susitarė, o spalio 2 dieną šios institucijos, įtraukiant ir Livonijos vyskupus, sudarė su Lietuva taikaus sutartį, kurioje buvo aptartos ir palankios prekybos sąlygos. Spalio antros dienos sutartis buvo svarbus Lietuvos diplomatijos laimėjimas. Tačiau atsižvelgiant į tuometinę padėtį, jie vis dėlto mažai varžė vokiečių ordiną. Jo pareigūnai sutaties nesilaikė. Tęsėsi pasienio karas, buvo suiminėjami Gedimino pasiuntiniai. 1323 m. gruodžio mėnesį Livonijos ordinas sudarė su Naugardu sutartį nukreiptą prieš Lietuvą ir Pskovą. Porą metų naugardiečiai gracino Pskovui karum.